bueno, ba, hemen eh, bizkaiko kolegian egin dan eh, prentza horrekoan, egun da berro eta mar, egun e, pertsona bildu gara, eh, ikustegi politiko etakoak, iritsi askotarikoak, eta bueno, ba, irakurri prentza e, e, izan datestu bat, ba, remarkatzen dana, e, konvokatoria egiteko genuen arrazoietan, e, berriro ere, azpimarratzen dugu, eskubio zireta eta politikoak e, ba, beharrezkoa direla herri honetan, e, euren artean, ba, egiten genuen sintesi e, ura errepikatu izan dugu, bizitza eskubidea, eskatasun eskubidea, euskal presoak euskal herrira, tortura ekin amaitzea, e, ilegalizazio guztiak bertan ustea, e, paiketak eta euren ondorioak e, arrazoi politikoen gatik eta e, politika egiteagatik abertan bera ustea, eta pizka bat, ba, egiten dana da, berrestu, adierazi Euskal Herriaren egitekoa, ba, inoiz baino berrezkoa, e, beharrezkoa goa dala, ez? E, hori e, ilegalizazio honek argi eta garbi erakusten ditako ekimen bat, agala, eta esken finean ekimen honen alde horregon garenak, e, lan, egiten ebili garenak, e, aur, manen nahi izan duguno, ba berrezten dugun e, eh, mesua. Rafa Larreinak e, beri nik uste dute bota duela, ba, bueno, pues, eh, egongo dala beste e, era bat e, manifestazio eskubidea egikaritzeko, Eta, bueno, pues, hor du pizka bueno, galdera bat egin diote, eta hori izan da, berak, e, pues, e, moduan, ba, bota izan duena, ez? egongo dala beste aukerak, ba, adiraziatxek emai eh, gainan jartzen zuena, ba, manifestazio baten bitartez e, trasladatzeko.